Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում հաղորդման հյուրն է բժշկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Գյորգի Գրիգորիի Օկոևը։ Ապրիլի 21-ից 22-ը Արցախում էին Հայաստանի Հանրապետության մորի մանկան առողջության պահպանման գիտահետազոտական կենտրոնի տնորեն Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի հետ բուհական եւ շարունակական կրթության ֆակուլտետի մանկաբարձության եւ գինեկոլոգիայի ամբիոնի վարիչ պրոֆեսոր Գյորգի Օկոևը եւ մի խումբ մասնագետներ։ Բազդերների օր միջոցառման շրջանակներում Հայաստանի ժամանած մասնագետների կողմից Արցախի Հանրապետության առողջության պահպանման պահպանման նախարարության մոր եւ մանկան առողջության պահպանման կենտրոն Փակ բաժնետիրական ընկերությունում անվճար բուժօգնություն ստացան Արցախի քաղաքացիները։ Իմ հյուրն այսօր բժշկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Գյորգի Օկոևն է։ Ինձ համար մեծ պարծանք է այսօր զրուցել մի այնպիսի ազնվորության հետ, ում ճանաչում են բազմաթիվ հայ մայրեր, քույրեր, մի քիչ պատմեք ձեր մասին։ Ծնվել եմ բժշկի ընտանիքում, ոչ թե բժշկի զավակ եմ, այլ բժշկների թոռ եմ եւ ծոր։ Ամբողջ կյանքս, երբ որ արդեն սկսեցի սովորել, զբաղվեցի բժշկությամբ, հետո մանկաբարձությամբ եւ այսօրվա օրով շարունակում եմ այդ աշխատանքը, շարունակում եմ այն գործը, որը ժամանակին իմ հայրս արել, քանի որ ինքն էր ժամանակին մանկաբարձ գինեկոլոգ։ Ինձ ստացվեց, որ ինքս էլ է մանկաբարձ գինեկոլոգ իմ զավակները տղաս ու իր կինը նույնպես մանկաբարձ գինեկոլոգներ են, մյուսը մանկաբարձությամբ չի զբաղվում, դրանք իրավաբաններ են։ Աշխատում ենք մանկաբարձության գինեկոլոգիայի ոլորտում, զբաղվում ենք մեր երկրի կանանց առողջությամբ եւ երեխաների ծնելությամբ։ Պարոն Օկոև, վերջերս զրուցում էի մի բարերարի հետ, ով գիտի որ երրորդ անգամն է եղել Արցախում եւ ասեցի, պարոն Միշել, չեմ ուզում հաշվել, թե քանի անգամ եք եղել Արցախում, որովհետեւ հարազատ տուն այցը ընդհանրապես չեն հաշվում։ Այս անգամ դուք նորից Արցախում եք, ինչ խմբով, ինչ ծրագրերով, ինչ նպատակներով։ Միշելը եկել է արտասահման սահմանից ինքը եկել է հարազատ տուն։ Ես չեմ գտնում, որ ես եկել եմ հարազատ տուն, քանի որ ես չեմ կարող ասել, որ Արցախը ու Հայաստանը տարբեր երկրներ են։ Միգուցե դե յուրո այո, բայց դե ֆակտո դա նույն երկիրն է եւ ես համարում եմ, որ ես ուղակի իմ հայրենիքի մի շրջանից ընկել եմ մյուս շրջան։ Իմ կարծիքով դա ավելի ճիշտ է։ Համաձայն եմ ես։ Եվ ես եկել եմ տարբեր այցեր են լինում, տարբեր շրջաններ։ Երրորդ այցն է։ Առաջի այցերը եղել են 90 թվականներին եւ բավականին երկար ժամանակ չէր ստացվում գալը այստեղ եւ հիմա եկել ենք որ շարունակենք մեր աշխատանքները առաջի մեր այս ժամանակը Արցախ երկու օրով է որպեսի մենք հասկանանք ինչ անելիքներ ունենք ինչ ծրագրեր պետք է անենք ինչ աշխատանքներ պետք է անենք ինչ հիվանդների հետ գործ ունենք ինչում կարող ենք մեր բժիշկներին գոլեգաներին օգնել եւ վերապատրաստումով Երևանում եւ տեղում աշխատելով դրա համար երկու օրվա ընթացքում կկատարվեն այն վիրահատությունները, որոնք պահանջում են մեկ օրվա վիրահատություն, տենց հասկացողություն կա բժշկության մեջ, որ հիվանդին վիրահատության օրը դուրս ես գնում տուն այդ վիրահատությունները կարմին մնացած արդեն ավելի երկարատև աշխատանքները կպլանավորվեն եւ մոտակա ժամանակում աստծո կամքով կշարունակվի։ Բնականաբար բժշկությունը այն բնագավառն է, որ պարտավոր է, այսպես ասած, զարգանալ, մեծ զարգացում ապրել Այսպես որ նա խորհրդային տարիներին գրեթե չկար արհեստական բեղմնավորում։ Իսկ այսօր, չգիտես ինչու մի տեսակ մոդայիկ է դարել, թե ստիպված է ու ասում եմ բավականին թանկ հաճույք է։ Ցանկանում եմ իմանալ ձեր խոսքը այդ մասին։ Արեստական բեղնավորումը դուք հավանականը ի նկատի ունեք արտամարմնային բեղնավորումը փորձանոթում։ Այո, դա բավականին թանկ հաճույք է։ Ոչ թե նրա համար, որ դա սովետական միության տարիներին չկար, սովետական միության տարիներին դեռ չէինք հասել դրան, որ այդ գործը ներդրվի մեր կյանքը։ Ցավոք սրտի դա երկար ժամանակի ճանապարհ մենք ունեցանք եւ 2004 թվականին Հայաստանում ծնվեց առաջի երյակը դա ոչ թե դարել է մոդայիկ, դա մի բժշկության ձև է, որը օգնում է մարդկանց ունենալ երեխաներին, բոլոր այն դեպքում, երբ որ իրանք կամ դատապարտված էին երեխա չունենալու, կամ պետք է զբաղվեին որթե գրումով։ Բայց հիմա այդ տարբերակը թույլ է տալիս այդ ընտանեկան զույգերին ունենալ իրենց սեփական երեխաներին։ Տանգ է նրա համար, որ բոլոր սարքավորումները, բոլոր դեղորայքները, բոլոր ռեակտիվները, որոնք միջավայրերը, որոնց մեջ այդ սաղմերը ապրում են, գալիս են արտասահմանից։ Ու նրանք այնքան բարդ տեխնոլոգիաներ ունեն, որ եթե մենք այսօրվա օրոք ունենք Bayer ֆիրմայի թանկ դեղորայք եւ ունենք ջեներիկներ, որոնք փոխանում են այդ դեղորայքին եւ ավելի էժան են ու մատչելի, ապա այս ոլորտում չկա այդպիսի հասկացողություն։ Եվ թանկը ոչ թե նրա համար, որ Հայաստանում է թանկ, այլ գնվում է թանկ գնելով ու ստիպված ենք այդ բժշկությունը դառնում է թանկ։ Երկար տարիներ դա լուրջ խնդրեմ էր թանկությունը հենց, բայց 2014 թվականին մեր մոտ մեր կենտրոնում ծնվեց առաջի երյակը, որը լույս աշխարհը տեսել իշնորիվ առագիլ հիմնադրամի, որը հավանական է բոլորդ արդեն գիտեք, գործում է Ռիտա Սարգսյանի մեծ հովանու ներքո եւ այդ հիմնադրամը օգնում է այն մեր հայրենակիցներին, ովքեր որ կարիք ունեն այն բժշկության մեջ, սակայն ճունեն հնարավորություն եւ իրանք գալիս էին բժշկի մոտ եւ արցունքները աչքերին գնում էին, քանի որ չկար այդ ֆինանսավորումը։ Իսկ հիմա արդեն բազմաթիվ երեխաներ կային ծնված այդ միջոցով, այդ հիմնադրամի շնորհիվ։ Մի երկու շաբաթ առաջ մեզ մոտ ծնվեց 500-րդ երեխան, որին դարձյալ արագինն է բերել։ Հովանավորել։ Իհարկե երեխաները միջև այդ ծնված շատ ավելի են։ Եթե 500-երորդի համար պետք է 4 տարի, 3.5 տարի, ապա շատ ավելի քիչ պետք է լինի, որ 1000-երորդը ծնվի։ Պանոգոյև ինձ հետաքրքրում է արհեստական հատումների հարցը։ Սա կարելի է ասել մոդա է դարել։ Արհեստական ծնդաբերությունը ի նկատի ունի կեսարյան հատումները։ Կեսարյան հատումը դա ծնդաբերության տարբերակներից մեկն է, Մենք ունենք երկու հասկացողություն՝ ծննդաբերական ուղիներով, որը նույնպես կարող է լինել բնական եւ վիրահատական, երբ որ դրվում է վակուում էքստրակցիա, ակցանալդրում է արվում, եւ ծննդաբերություն կեսարյան հատման ուսուցմունքով որովայնահատումով կան իրավիճակներ մանկապարտության, երբ որ կամ միակ տարբերակն է բրգել մոր կյանքը, կամ միակ տարբերակն է փրկել երեխայի կյանքը կամ իջացնում է երեխայի տրավմատիզացիան ծննդաբերության ընթացքում։ Գիտեք, չպետք է դառնա նորմալ ծննդաբերության տարբերակ։ Միջամտություն է, որը պետք է ունենա խիստ բժշկական ցուցումները։ Չի կարելի կեսարյան հատումը անել հղի կամ իր բարեկամների կմաճույքով ուզում եմ կեսարյան հատում անեմ 15 20 րոպեանոց վիրահատությունը իհարկե ավելի կարճատև միջամտություն է, քան թե մի քանի ժամանոց ծնդաբերությունը, բայց որպես ցանկացած վիրահատություն նա ունի իր բարդությունները, որոնք ավելի շատ են, քան թե սովորական ծնդաբերության ժամանակ։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ պետք է լսել բժշկի խորհրդին եւ կինը ամբողջ հղիության ընթացքում պետք է դրան պատրաստվի, որ այո, ծննդաբերությունը դա նորմալ երևույթ է, դա հերոսություն է, բայց դա կանանց առաջի պարտականությունն է կյանքում, որը այսպես կամ մեծադրությունը այդպես է սարքել, որ եթե կին արմատը չլինի, մարդկությունը կվերանա։ Այ գիտեք, պարոն Գոյով, ակամայից հիշեցի Պարուր Սևակի, ես ուզում եմ բանաստեղծությունից մի հատված, որ ասում է, ինչ եք կարծում ձեր կարծիքով, ես ուզում եմ անհնարը, այդ դեպքում թող կանայք ծնեն առանց ցավի։ Պարուր Սևակը մեր հանճարների մեջի հանճարներից է, ես կասեի այսպես, չգիտեմ, իրանք ունեմ այդպես։ Միանշանակ։ Փառք ասո, որ այսօր բժշկությունը հասել է այն հնարավորությանը, որ մենք կարող ենք այդ ցավը ցավազրկել եւ կինը ոչ թե տան ջանքով ծննդաբերի, բայց բոլոր դեպքերում իմ ասած այն է, որ բնական ծննդաբերությունը դա նորմալ է, իսկ կեսարյան հատումը պետք է արվի բժշկական ցուցումներով։ Եթե այդպեսի չանենք, ապա մենք այսօրվա օրով ունենում ենք կեսարյան հատման տոկոսի բարձրացում, որը ես չեմ կարծում, որ նորմալ է։ Պարոն Գոյև, ինչպիսի հայ երիտասարդ մայրեր ունենք այսօր, եւ ինչ զավակներ են նվիրում մեզ կյանքին, աշխարհին։ Մենք ունենք այնպիսի երիտասարդ մայրեր, ում առաջ ես պատրաստ եմ խոնարհվել։ բարեկամներ հիշեցնեմ, որ առողջություն հաղորդաշարի ձայնասրահում բժշկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Գյորգի Օկոյևն էր ավարտեցինք օրվա թողարկումը։ Մինչ նոր հանդիպում։